نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم أو ما رأيتم درة عين لها فيها علم أوما رأيتم درة عين المها فيها علم قمرا أراها إنها بدر إذا ما البدر كم عاشقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Po ovom sjećanju, nakon zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, zadnji put smo govorili o onome što je došlo vezano za klanje nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. to smo uradili, je tako? Spominje šehhul islam pod ovim poglavljem ajet kul inna sarati u nusuki u mahijaju u mamati lillahi rabbil alamin reci i moj namaz i moji obredi i moj život i moja smrt su Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svih svjetova pa ovdje u tefsiru znači i moji obredi kažu moje klanje pa je ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spojio tjelesni ibadet najizvišeniji tjelesni ibadet to je namaz i najizvišeniji ibadet u žrtvovanju to je proljevanje krvi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala jer samo Allah subhanahu wa ta'ala zaslužuje da se u njegovo ime i radi njega proljeva krv jer on je stvorio i dao je da teče žilama je tako? i samo on zaslužuje da se radi njega krv proljeva pa je ovdje spomenuto znači to proljevanje krvi kao ibadet žrtvovanje i metka žrtvovanje u imetku. Išćeg proizilazi da neko ko žrtvuje ili zakolje nešto nekome i radi nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da je činio širk. Ovdje u opširnim komentarima spominju i raščlanjuju stvari oko klanja. Sve se može svesti na dvije stvari. Da se prilikom klanja spominje nečije drugo ime mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad hoće da zakolje, kaže u ime nečega drugog spomene ime nekoga drugog mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Sad je ovo širk, je li tako? Ali ovo spominjanje nečijeg drugog imena prilikom klanja je ili klanje sa imenom nekoga drugog kako se spominje u arapskom jeziku, kao što kažeš bismillah sa Allahovim imenom, u stvari tražiš pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Je li tako? I to je širk. I kako još može biti širk žrtva koja se zakolje, može biti širk da ne spomene niče drugo ime, ali je namjera, je tako, od te žrtve koju kolje namjera je da bude prinešena nečemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da se kolje radi nečega drugog mimo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala propisan. Pa opet bude širk u ime nekog drugog taguta, jel tako, od kaburova, turbeta i tako dalje. Ako bi insan zaklo žrtvu i spomenuo Allaha subhanahu wa ta'ala prilikom klanja, znači traži pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne ima namjeru, znači, da tu bude ibadet Allaha subhanahu wa ta'ala, niti ima namjeru da tu bude ibadet nekome drugom žrtva, nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, nego ima namjeru da ugosti goste, je tako, punica zekolje horoza, najveće, ja, kad uđe zet, ili da jede on sa svojom porodicom, onda je to halal, nije zakvalno, znači u nečije drugo ime. A ako bi zaboravio, jest, ako je musliman, ako bi zaboravio spomenuti bismilu, oko toga se ulema razišta, je tako. Da li ovaj, je zaborav opravdanja, ako zaboravi spomenuti bismilu, pa da opet bude halal ili je ono što je zakvalno bez spominjanja Allahovog imena, strvina i haram. I jako je mišljenje koji kažu da ako nije spomenuo bismilu bez obzira što je zaboravio, da nije opravdan ovdje zaboravom i da je ta strvena šta, da je to što je zaklano strvena, nije halal jest, čak i ako zaboravio. Analogno lovu, je li tako? Je Resul sallallahu alaihi ve sellem, kad se pošalje pas ili gađa plijen, da se spomene bismila. E sad, ako se tu zaboravi bismila, da ono što se ubije bude lešina, pa preće je ovo što, je tako, rad, komotno uhvatiš, pripremiš nož, sve i zakolješ sad i zaboraviš bismilu preče da to ne bude halal, Allah najbolje zna. Znači to je u ajetu sure, kratke sure fasalli rabbi kevan har i klanja svojom gospodaru i kolji ovdje je naređeno klanje kome? Allahu subhanahu wa ta'ala što znači da je klanje, klanje životinja i badet. Što znači, ako se to uradi nekome i posvijeti nekome drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala da je to šir. I da onaj ko to uradi mošrik i da je time izašu iz vjere. Dobro. I onda smo spomenuli hadith da je Allah subhanahu wa ta'ala prokleo onoga ko zakolje nečemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala prokleo Allah subhanahu wa ta'ala i onoga ko proklinje svoje roditelje onoga ko zaštiti novotara ili pruži zaštitu novotaru Allah subhanahu wa ta'ala ga prokleo i Allah je prokleo onoga ko mijenja međe pomjera granice između posjeda Ovo su četiri prokletnika u ovom hadithu kojeg bilježi ima muslim rahimahullah ta'ala. I na kraju je, ovdje treba posebno obratiti pažnju, i ko pruži zaštitu novotari ili novotar. I na kraju je spomenuo hadith u kojem Rasul sallallahu alaihi sallam govori o tome da je čovjek ušao u džennet zbog mušice i drugi ušao u džahennem zbog mušice. A radilo se o tome da su naišli pored naroda koji nisu dozvolili nikome da prođe pored njih, osim da nešto žrtvuje njihovom kipu i dolu kojeg su imali. Pa jedan, kad je rekao, kad su ga privali, rekao, nemam šta da žrtvujem. Rekli su žrtvuj mušicu, pa je žrtvovao mušicu. Pa su ga pustili i ušao je u vatru zbog te mušice. A drugi je rekao, ja ništa ne rinosim kao žrtvu nikome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, pa su ga ubili. Pa je ušao u džennet zbog mušice. Pa ovdje puno komentara ima na ovaj hadith kako to ušao u džehennem zbog mušice i tako dalje. Prva rasprava je da li su bili prisiljeni ili nisu. Je li tako? Da li su bili prisiljeni da to urade ili nisu? Jesu li se mogli slobodno vratiti nazad? Ako im ne daju proć, dobro, ne date nam proć, vratimo se nazad. To je prva rasprava. Zašto se o tome raspravlja? Zato ako bi bili prisiljeni, šta? Da imaju opravdanje prisilno. Drugi kažu, jesu prisiljeni, ali ovo je šerijat prije nas. Je tako? Treći, opet kažu, prisiljeni su, međutim, opravdanje u prisili samo za da se izgovori, a ne da se uradi. I tako dalje. Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Istina je da ovi nisu bili prisiljeni da se mogli vratiti, ali da su htjeli da ostvare, da produže put, je tako? Ovaj koji je htio da produži put. I da je zbog toga žrtvovao da bi ga pustili. Ne zato što on htio se okrenuo prema tom njihovom idolu, nego samo formalno da ispuni to da ga puste i da je ušao u vatru i da ovim nije izašao izvjere, nego da je bio musliman, to tako i dalje. Ali je kažnjen zbog toga što je to uradio vatrom. Jer ovdje kaže da nije bio musliman, ne bi bilo rečeno ušao je u vatru zbog mušice. Jer nije imao nikakvog drugog grija, je tako? Ušao je zbog mušice, znači nije imao kufra ili širka nekog drugog grijeha. Allah najbolje zna. Znači da je ipak bio musliman i da govo nije izvalo iz vjere. Allah najbolje zna. Ili ako je bio prisiljeno da svakako tako nije izašao iz vjere. Ali hadith upućuje na veličinu sirka tako, i čemu vodi opre, neopreznost naspram sirka čemu vodi džehennemu a čemu vodi opreznost i čvrsto držanje mominskog srca naspram nasprav Allaha subhanahu wa ta'ala, je tako? Ako nikome ništa ne žrtvujemo, onda nikome ništa osim Allaha subhanahu wa ta'ala, pa makar to bila cijena i života. Cijena i života. I ovdje, naravno, ibret nasprav ljudi danas. Nasprav ljudi danas. Ušto se ljudi i radi čega se ljudi danas upuštaju u širk, veliki širk. I čime žele sebe da opravdaju, da čine javno veliki širk svaki dan. I da zbog tog velikog širka uživaju velike dunjaluške blagodati, jel tako, da im se otvori dunjaluk. A, i kad bi takvima rekao, a, spomenu ovu mušicu, šta bi oni? Po njihovoj logici bi bila velika glupost i jako neozbiljno i velika šteta i veliki promašaj i nepametno da čovjek izgubi glavu zbog mušice, jel tako? To je njihova logika. Međutim, hadis potvrđuje sasvim nešto drugo, jel tako? da je ova ušao u džennet zbog mušice, a ovaj u džehennem zbog mušice. E ako su ovi ušli zbog mušice, ne zna šta će biti zbog sovima, zbog parlamenta, tako, zakonodavstva, demokracije, suđenja mimo Allahovog zakona, prihvatanje i podržavanje tog suda, pomaganja Amerike i Izraela i Indije i ostali neprijatelja Islama svim srcem i svom snagom šta će biti s ovima, ha? ako je ovaj ušao u džehennem zbog mušice, šta će biti s ovim? Koji su Allahov zakon i šarijati davno zaboravili, rad čega žrtvovali, radi dunjaluka, radi lagodnosti dunjaluški. A šta će biti s njim? I isto ovaj gore hadith, ako je Allah proklao onoga ko zaštiti novotara, pruži mu zaštitu, šta će biti s ovima koji su sami novotar? Tako. A ovo je, Allah je proklao onoga ko ne osudi novotaru. Čim je ne osudi, odmah je pružio zaštitu. Čim ne ustane protiv nje, šta? Prešuti i odmah ju daje pravo, je li tako? Šta će biti s onima koji su sami novotar i koji su u novotarskim safojima? A onda, a onda se okreću protiv dave sunneta, ahlu sunneta i raspiruju mržnju i odvratnost među ljudima prema toj davi, a oni već stavu sa novotara, maša Dobro, to je deseto poglavlje. Jedanesto poglavlje, vrlo zanimljivo poglavlje, u kojem kaže šehekul islam Muhammed ibn Abdul Wahab. La yuzbehu lillahi bi mekanin yuzbehu fihi li gajrila. Ne kolje se Allahu žrtva na mjestu gdje se kolju žrtve nekome drugom mimo Allah. Znači, nije dozvoljeno zaklati kurba Allahu subhanahu wa ta'ala na mjestu gdje ljudi inače kolju kurbane nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je veliko poglavlje jako zanimljivo i interesantno pogled. Kad se malo zadubiš. Pogotovo kad pogledaš dokaze koje je spomenuo šeheh islam Mohamed ibn Abdullahab pod ovim pogledom. Pa kaže prvi dokaz la tekum fihi ebeda. Nikad u njemu ne klanjaj. Na što se ovo odnosi? U suri Taube. Kad su monafici izgradili mesđidu dirar. A šta je mesđidu dirar? Mesčid koji su mnafici napravili da bi pružili utočište, utočište murtedima i otpadnicima, jel tako, i rimljanima, da bi se tu, znači, bili kao odstupnica, odnosno dostupnica i izvidnica, jel tako, da odatle, jer je to bilo u blizini Mesvidu Kuba, u blizini Medine, jel tako, da odatle komotno motre, jel tako, na Muhammeda sallallahu alaihi sallam i ashaabe na situaciju u Medini i da to bude, znači, prihvat, znači, mjesto gdje će se prihvatiti Rimljani i ostala vojska koja treba da dođe, jel tako da, napadnu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. E, to je mesti do dirar. Pa kad neko za naše mesti da kaže da su mesti do dirar, sad dobro, shvatite šta nam je rekao. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je to mesti, jel tako, mesti diran diraran wa kufran, mesti kufra wa tefriqan bejna al mu'minine i da zjedinjenja razdora među mu'minima wa irsade i kao zasjeda ili kao irsad, kao izvidnica, mjesto izviđanja, odakle će izviđati limen harab Allaha wa rasulahu min qabl, koji je protiv Allaha se borio za one koji se protiv Allaha borili i njegovog poslanika još prije. A? Pa ko kaže to onda znači naši mesčidi odstupnica ili izvidnica, mjesto za izviđanje, je tako? Izviđačko mjesto za one koji se bore protiv Islama. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala la tekum fihi ebeda nikad u njemu ne klanja. I naredio je Allah subhanahu wa ta'ala šta Rasul sallallahu alejhi ve sellem da sruši zapali taj mesdžid, iako je Rasul sallallahu alejhi ve sellem prije toga bio obećao da će doći i klanjati. A što su oni htjeli da dođe i da klanja? Da se ljudi zbu, zbune, je tako? Da se ljudima sve pobrka, je tako? Da taj mesdžid dobije svoj legalitet, legitimnost među ljudima i da poslije kad ovi dođu bude veća fitna i veći razdor i da što više ljudi zave, zavedu, mašala. E ovdje otkrivamo jedan princip kojeg se mi ne držimo ili se vrlo rijetko i teško držimo. A to je princip da je Kur'an šta? Furqan, da rastavlja. I da je Islam ono što je Allah s.w.t. objavio u ovom Kur'anu, ovaj šerijat, isto tako Furqan, da on rastavlja. Pa nije ovdje, Allah subhanahu s.w.t. dozvolio Rasulu sallallahu s.a.v. hajde da ne bude fitne, hajde da se možda slože, hajde da nešto pa da tu klanja, pa da opet ne, ne, ne, tako se samo pravi smutnja i pravi se nejasna situacija ne, ne, ne, ne, ne. nego sruši i zapala. Ne ima miješanja istine sa batirom. To je jedan princip. Drugi, zašto ovdje Mohamed ibn Abdul Wahab spomnije uopšte ovaj mesčit, kakve veze to ima sa klanjem i prinušenjem žrtava sa klanjem i prinušenjem žrtava nema nikakve veze, ali ima veze sa principom da nešto ili neko mjesto koje je u osnovi zasnovano na nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala ili širku ili kufru da je to osnova, da je radi toga osnova da se na tom mjestu nije dozvoljeno činiti ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala zbog čega? jer će to biti po svojoj vanštini o ponašanje mušri, mušrika znači ovi su napravili mjesto radi koga? radi neprijateljstva islamu. A Resul sallallahu alaihi sallam kad bi otišao i klanio u tom mesečidu, kome bi Resul sallallahu alaihi sallam klanio? Allah subhanahu wa ta'ala. Sumnja niko da bi Resul sallallahu alaihi sallam bio iskren u tom svom namazu. Ne sumnja, ne smije niko sumnjati, tako? Da bi Resul sallallahu alaihi sallam kad bi otišao u taj mesečid, klanio namaz iskreno Allaha radi i klanio bi Allahu subhanahu wa ta'ala. A ne radi onog ciranj munafičkog. Da tako? Pa opet mi je Allah subhanahu wa ta'ala zabrao zabranio da na tom mjestu koje je osnovano na kufru i širku i nifaku i licemjerstvu i na prijateljstvu prema islamu da na tom mjestu čini ibadet Allah da se ne bi pomiješali mu'mini i, muna, i munafici iman i nifak da to ne bi sve postalo isto makar po svojoj ranštini pa, pa na osnovu ovoga kaže nije dozvoljeno na mjestu gdje se čini širk, prinošenje žrtava kome, nekome drugom ima Allaha subhanahu wa nije dozvoljeno da dođe čovjek koji je iskren i u ime Allaha, tako, neće on zaklat žrtvu nekome drugom, ali Allahu će zaklat, ali nije dozvoljeno da dođe i na to mjesto da to zakolje. Zašto? Da ne bi bio po vanjštini, tako, da ne bi ljudi mislili da i on to radi kao i ovi ostali, ostali, je tako? Da se ne bi poistovjetio sa, mušri, sa mušricima. Ovo je jedno veliko, veličanstveno pravilo. Otvara mnogo oči i otkriva mnoge zablude današnjice koje, na osnovu ovoga kažu, mnogi komentatori kažu, ako je televizija smišljena prvenstveno da zavodi ljude, i da bude sredstvo ta guta kojima će upokoravati ljude i ispirati njihov svijest, jel tako? I nametati im javno mijenje. Nije dozvoljeno prema tome jer je u osnovi to mjesto za zlo, za širenje nemorala, zinaluka, muzike, budalaštinja razne, jel tako? Laži, jel tako? Nije dozvoljeno na to mjesto otići i činiti ibadet Allah subhanahu wa ta'ala. Šta znači to? Neki program ili neku emisiju o islamu i tu doći i klanjati i držati ders, makar ti bio iskren i držao ders, imao ima Allah subhanahu wa ta'ala. I ovo mi je nešto leglo skroz. Je, to je drugo, ali ja govorim o našoj situaciji. Radio emisiji isto tako. I to je istina. Zašto? Zato što oni prije tih, da tako kažem navodno, dersova ili emisije, prvo dobro na udaraju muzikom, spotovima najpokvarenijih ljudi, pa onda kobojagistom šejih se pojavi sa gutrom, brada, volika, mašala, drži pec. I samo što je on završio, ovi odma opet najgore spotove, najveću stoku na donjalu konu, da svojiše i tamo. Odma. I šta se time postiže? Oni koji gledaju, vide da to sve ide sa jedne televizije, tako? Znači sve ovo zajedno. Sve ovo isto. se jedno uz drugo. Podržava to on. Pa tako, nema on ništa protiv toga. Strezovem. I onda se kod ljudi sve to pomije, pomije. I sad ti poslije toga kad dođeš, kaže muzika haram, pa fata se zagova. Pa ima li višta na ovom danjalku ostalo da je halal. Tako se to postiži. Znači, to su greške. Allah najbolje zna. Ne, nego vlastiti mediji, vlastiti imber, vlastiti put, vlastitu davu. Ni s kim se ne miješa i ni sa čim ne miješa istinu kojom te Allah počasti ponesi je tako kako jeste i ni sa čim je ne miješa. La tekum fihi ebeda. Nikad u njemu nemoj da stojiš, odnosno kla, klanjaš. Dobro. Dobro, poslije ovoga ajeta, ne znam, još imam osjećaj da, da je nešto ostalo što se može ovdje spomenuti, ali uglavnom da shvatite zašto je ima Muhammed ibn Abbahab ovaj ajet spomenuo ovdje. Znači da je zabranjeno ibadet činiti na mjestima koja su namijenjena za, za širki kuf. Je tako? Pa ako ovaj je parlament prvenstveno namijenjen da se tu izglasavaju i donose zakone, za usaglašavaju, je tako? Onda tu nema ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala. Nije dozvoljeno na tom mjestu biti. Nije dozvoljeno. Poistovićivati se sa mušricima. Dobro. Drugi dokaz koji je spomenuo šejh Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala je hadith od Thabit ibn Dahaka radijallahu an da je rekao nadar rađulun en jenhara ibiren bibevana ili bibuvana zavjetovo se čovjek da će zaklati deve na mjestu koje se zove buvane ili bevane. Pa je pitao Rasula sallallahu alaihi wa Ovdje u komentaru sad spominje raspravu gdje je to bevane, gdje se nalazi. To je važno. Znači, pa je pitao Rasul sallallahu alaihi wa kad ga pitao da li da zakoljem zavjetovo sam se da na tom njitom mjestu zakoljem deve, da li da ispunim zavjet, kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, hel kane fiha vathanun min euthanil džahilijeti ju'abed. Da li je na tom mjestu bio idol od džahilijetskih idola kojim se ibadet činio? Pa idol vathan ili sanem, je tako? Sanem je isto tako idol, je tako? Kip. A vathan je idol koji nije uobličen u, u neki kip. Može biti neki predmet ili može biti neko mjesto, kao što se spominjali za lata, juzata, imenata, jel tako? Onako neki idu, kuća na tom mjestu bila, jel tako? Bila tri stavla, na njima kuće, i tako, a? Turbe, e, vesan, znači to je vesan, idol. Pa kalu la, rekoše nije bio, dobro. Pa onda kaže Resul sallallahu alaihi sallam, fe hel kane fiha idun min a'yadihim. Da li je na tom mjestu bio neki praznik, bajram, od njihovih nekih praznika mušičkih. Pa kako to sad? Da li je to mjesto bilo praznik? Ili da li je na tom mjestu bio praznik? Znači šta ovdje praznik ili Bajram obuhvata? Obuhvata i o svako okupljanje koje se ponavlja. Da li ono vezano za određeno mjesto ili za određeno vrijeme na bilo koje mjestu, je tako? Uglavnom, id obuhvata i vrijeme i mjesto i samo okupljanje i čin i rituale tog oku, okupljanja. Sve se to zove Bajramom. Sve se to zove Bajramom, odnosno Idom, odnosno praznikom. Je tako? Pa kaže Abdullah ibn Abbas, prisustuo sam Idu sa Rasulom sallallahu alaihi sallam. Šta hoće da kaže? Čemu je pristuo? Skupu, namazu i hutbi, je tako? E, to je nazvano Idom, praznikom. Tom kupljanje je samo nazvano praznikom, je tako? ceremonije. Mjesto ukupljanja, kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, Allahume la teđa'al qabri wathanan yu'bad, odnosno iden. O Allah, nemoj činiti moj kabur idom, mjestom oku, okupljanja i tu praznikovanja, je tako? I svakako vrijeme, je tako, da je Rasul sallallahu alaihi sallam nazvao idul fitr i idul adha idom, dan, znači prvi ševal i deseti idul hijđe nazvao idom. Jel tako? Sve je to id. Pa pita Resul sallallahu alaihi sallam, da li nešto od ovoga bilo šta, da li je to bilo? Nije. Rekli su nije. Pa kala Rasulullah sallallahu alaihi sallam, eufi bi nedrike, ispuni svoj zavjet fa innahu la fa ali nadrin fi ma'siyati Allah nema ispunjenja zavjeta u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala u griješenju Allahu subhanahu wa ta'ala Wa wala fi ma la yamliku ibn adam niti u onome što ne posjeduje sin Adamu pa u komentaru ovog hadisa šta kažu kažu vidite ovo je direktan dokaz da je na mjestu gdje se praznikovalo bilo kakav ibadet činio je tako mušički ibadet, džahilijetski ibadet, bilo kakav praznik da je bio, da je zabranjeno na tom mjestu klati i prinositi žrtve i ispuniti za zavjet bilo kakav. Zašto? Zato što kaže Rasul Salah Isana nakon što ga je pitao, je bilo? Nije. Je bilo? Nije. Kaže, e onda ispuni zavjet. Jer nema zavjeta u nepokornosti. Šta znači? Da je bilo, to bi bila nepoko, nepokornost. Znači, to je bilo haram. To je bilo zabranjeno. Da je bio tu neki praznik ili da je bio tu neki idol, to bi bilo zabranjeno. I ovdje kaže, je li bio? Znači, nema tog idola više. Ali opet, čak i ako je nekad bio, postaje tu zabranjeno činiti ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Malo, zabranjeno na tom mjestu činiti ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je tu nekad bio mušički idol, džahilijetski idol. Šta iz ovog proizilazi? Na svim ovim dovištima i na svim ovim mjestima, turvetima gdje se čini širk i svija ova vremena, znači u ta vremena nije dozvoljeno se zavjetovati baš na taj dan neki poseban ibadet da činiš i na tom mjestu. Makar ti bio to, zavjetovo se Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, nikad više mi nećemo organizovati ništa najvatovići. Gotovo. Razumijem? Znači, to je, to je uputa. To je uputa Rasula Salati. Dobro, ako se čovjek zavjetuje da će učiniti nešto što je haram, na primjer ovo da će na, na takvom nekom mjestu nešto žrtvovati ili neki drugi ibadet učiniti, onda šta da uradi? Neće ispuniti zavjet, ali šta će biti? Mora ispuniti kefa, kefaret zakletve, je li tako? kefarat zakletve nije odmah da posti, to je tek druga kombinacija. Znači, da nahrani deset siromaha ili da ih odije, znači odijela da im kupi, ili da oslobodi roba. Tek ako ne može ovo što je ili, ili, ili, od ovo troje izabere šta mu najviše odgovara, šta mu je najlakše, je tako? Tek ako ne može ništa od ovoga što ima pravo izbora, onda tek ima pravo da posti tri dana. Jer tek onda kaže u ajte, je tako? Pa ako ne može, onda nek posti tri, tri dana, je li tako? Da ne misle ljudi da odmah on ima pravo odmah da posti tri dana. Ne, prvo ako ne može ništa od ovog troje, onda da posti tri dana. Dobro. I šta imamo još ovdje spomenuto, nema zavjeta u onome što sin Adamov ne posjeduje. Nema zavjeta u tome. Kako to? Bil bilo ispravno, na primjer, kaže, ako Allah subhanahu wa ta'ala odredi da ozdravi, na primjer, moj bavo, ili da neko ko je bolestan, zaklaću kravu, kurva, je tako? I podijeliti mesu u sadaku. A on nema krave nikako. Ne posjedi. Da li to bilo ispravno? Ha? Bilo bi ispravno. Zato što nije odredio, znači, nešto, on to trenutno ne posjedi. Je tako? Ali može po posjedovati. Otvorena je prilika. Koji god kravu poslije toga kupi, zakolje, ispunio je zavet. Ali ako bi rekao, znači- zavetovać ili zaklaću, onu crvenu, onaj taku i taku, hađi je refika krav, e onda to nije ispravno. Zašto? Zato što to ne posjedio, to je tuđen posjedu trenutno. Ili oslobodit ću roba, ovdje navedli primjer toga i toga, a ta je u tuđem posjedu. Zašto? Zato što ovaj, ako sazna da je se on zavjetovo, pošto da ga ocijenje, može da podigne do te mjere da on ne može to kupiti. Znači, može svašta da se drugo desi i da se isprije ispriječi. Ili da ovaj prije toga pobjegne, umre ili nešto, svašta da se desi. Jeste mi razumili? Pa Allah najbolje zna. Ovdje spomenite mesele, znači pitanje. Koja su spomenuta? Tefsir ajeta nikad u njemu nemoj klanjati. Je tako? Ovo ima še e, uh, Mohamed Porče poseben defs ovo. Kako je Resul Salari, kojim povodom je objavljena ova ajeta kasko su ga pozvali pa kad, kad je krenuo na tebu, jel tako? Pa je rekao kad se vratim ja ću. A u povratku prije nego što je ušao u Medinu došla je objava da tako pa poslušajte taj dres. Zatim da je, kaže da grije i griješenje na zemlji utiče na zemlju. jel tako? Kako? Da to podređeno područje postaje zabranjeno, jel tako? Za ibadet. Postaje to mjesto zabranjeno za, za ibadet. Isto tako i pokornost Allah subhanahu wa utiče na, na zemlju. Pa ovo je bila obična ovde, baš se livada, plac, je tako? A sad kad je napravljena mesčit, sad je Allahova kuća. Bila obična ovde, ja se sjećam, ali močvarno bilo nešto. Nije bilo nešto. A, a sad najdraže mjesto Allah subhanahu wa ta'ala. Dobro. Zatim, kad se postavi pitanje, znači muftija mora da dobro ispita svo, sve oko okolnosti. Zatim, nije zabranjeno zavjetovati se da ćeš učiniti neki ibadet na nekom posebnom mjestu. Je tako? Nije zabranjeno. U osnovi nije došao, nije Resul sallallahu alaihi sallam sad to zabranio. To je ostalo dozvoljeno. Je tako? Zatim, zabrana ako je tu bilo nešto prije od džahilijeta njihovih idola ili praznika. Makar to više ne postao, ne postao. Zatim, zabrana bilo kakvog oponašanja ili bilo kakve sličnosti sa mušricima. I iz ovog haditha se vidi da je zabranjeno sa mušicima proslavljati njihove praznike. Ako je zabranjeno na mjestu gdje su nekad proslavljali, pa kako je tek onda zajedno sa njima proslavljati iste njihove praznike, jel tako? U isto vrijeme, ili pomiješati se sa njima. biti na njihovim praznicima i na njihovim sajmovima, s namjerom, kako je tek onda to zabranjeno. I nema znači zavjeta u grijehu i nema zavjeta u onome što čovjek ne, ne posjeduje. Nema zavjeta u grijehu i nema zavjeta u onome što čovjek ne posjeduje. Dobro. To je poglavlje, završili smo. Ima li kakve pitanje? نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم أوما رأيتم درة عين المها فيها علم أوما رأيتم درة عين المها فيها علم قمرا أراها إنها بدر إذا ما البدر كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب الألم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هلا وعيتم من أرم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البلد البحر الخضم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أو ما رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام مقام الصلاة قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم هذه سمية مزقت وبحربة الباغي الأدم هذه سمية مزقات وبحربة الباغي الأدم هزأت بفرعون الذي قد هوى واستعصى ما أعجب العشق الذي جعل المعلم المعذب يبتسم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم صبر الهزابر لأنه عشق الهدى والبيع تم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم تركوا النزال لأنهم لم يألفوا عشق القمم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم سادوا الأمم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم سادوا الأمم عشقوا العقيدة أرخص أرخصوا روحا ونفسا لم تضم عشق العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم يا أمتي فلتركبي فجرا يبيد لك الظلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم